Իրանը Ադրբեջանի հետ համապարփակ հարաբերությունների զարգացման եւ համագործակցության որևէ սահմանափակում չունի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին։ Նա ընդգծել է Իրանի հաստատակամությունը պայքարելու այն դերակատարների դեմ, որոնք փորձում են քանդել երկու երկրների հարաբերությունները։ Մեջբերում Մենք չպետք է թույլ տանք, որ ինչ որ տարեր բաժանեն երկու երկրները։ Մեջբերման ավարտը։ Իր Համալիևն էլ նշել է, որ Արցախյան պատերազմից հետո լավ պայմաններ են ստեղծվել տրանզիտի, առևտրի եւ էներգետիկ բնակավարներում համագործակցության համար։ Ինչ բաժանող տարերի մասին է ակնարկում Ալի Շամխանին, Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի խոսքով Իրանը բազմիցս զգուշացրել է Ադրբեջանին, որ անհանգստացած է այդ երկրի տարածքում իսրայելական եւ ահաբեկչական տարերի հնարավոր ներկայությամբ ակնհայտ է, որ Իրանի հոգևոր առաջնորդի փաստացիորեն կարծիքը արտահայտող Քեյհան օրաթերթն էլ շատ լուրջ եւ կոշտ հոդվածով էր հանդես եկել բոլորովին վերջերս միտված նրան, որ իսրայելական կողմը փորձում է Ադրբեջանը դարձնել պլացդարմ հակաիրանական գործողությունների համար։ Ես կասեմ, որ այդ փորձը հաջողությամբ փակվել է եւ այո, ադրբեջանական հանրապետությունը դարձել է իրոք պլացդարմ հակաիրանական գործողությունների նպատակով, թե իսրայելական կողմի համար, թե թուրքական կողմի համար եւ թե նաեւ ահաբեկիչների մերձավոր արևելյան ծայրահեղական ահաբեկիչների համար, ուստի իրանական կողմը ակնհայտ է, որ իր մտահոգությունները այս վերաբերյալ ուղղակիորեն հայտնում է նաեւ Բաքվին։ Միջադրբեջան այցելությունը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հրավերով Ալի Շամխանին այցելել էր Երևան։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայացրել էր հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը, շեշտելով, որ այդ գործընթացում միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ հարց չի քննարկվում։ Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին նշել է, որ վերոնշյալի կոնտեքստում պետք է հարգվեն պետությունների տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անձեռնմխելիության սկզբունքները։ Իրանը Ստորագետի դիտարկմամբ սա ուղերձեր Բաքվի բռնապետին, որը տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանից։ Մասնավորապես խոսքը գնում է այսպես կոչված Չակերտավոր Զանգեզուրյան Միջանցքի մասին, ըստ իրանական կողմը Երևանում շատ հստակորեն կրկին ընդգծած իր համար կարմիր գից հանդիսացող այս հանգամանքը մյուս կողմից էլ Բաքվում փաստացի զգուշացումը որը հնչեց Իլհամ Ալիևի վարչախմբին ցույց է տալիս թե ինչպեսի դիրքորոշում ունի Իրանը բայց իրանցիները բոլոր պարագաներում աշխատելու են թե Հայաստանի Հանրապետության թե ադրբեջանական կոչվող այդ արհեստացի կազմավորման հետ որովհետև համարում են որ իրենք տարածաշրջանային գերտերություն են Միաժամանակ Բաքվում էր նաև հարավային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Նախորդին նրան Երևանում ընդունել էր փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ապա Կլարը հանդիպել էր նաև վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Տոյվոգլարը գրառում էր կատարել Twitter-ում արդյունավետ էր գնահատել Փաշինյանի հետ հանդիպումը եւ նշել, որ փոխվարչապետի հետ քննարկել են ապաշրջափակման եւ սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքը։ Դարձյալ Twitter-յան գրառումով կլառնան փոփել էր նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպումը նշելով, որ Եվրամիությունը աջակցություն է հայտնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի երկկողմ որոշմանը, որով Թբիլիսիում հանդիպելու են երկու երկրների արտգործնախարարները։ Իլհամ Ալիևի իբրև հանդիպման արդյունք հույս էր հայտնել, որ հայկական կողմը եւս կձևավորի աշխատանքային խումբ խաղաղության պայմանագիր հաստատելու համար։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի խոսքով չի բացառվում, որ այս հանդիպումը եւս սահմանափակվի միայն հայտարարություններով, առանց հետագա գործողությունների։ Նման առաջարկներ, պայմանավորվածություններ նախկինում արդեն եղել են խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ։ Մենք հիշում ենք, որ նոյեմբերին դեռևս Ռուսաստանի միջնորդությամբ նման պայմանավորվածություն եղավ, ապրիլին Շարմ Միշելի միջնորդությամբ նման պայմանավորվածություն եղավ, եւ այս հանդիպումն էլ ֆինանսով նախարարների մակարդակով հավանաբար նորից կվերահաստատի կողմերի պատրաստակամությունը խաղաղության պայմանագիր սնքելու եւ հարաբերությունները կարգավորելու հետ կապված, ինչը ամենևին չի նշանակում, որ դա անպայմանորեն բերելու է այդ պայմանագրի կնքմանը։ Ըստ իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի Տոյվոկլարի առաքելությունը միտված է հայկական կողմից զիջումների հասնելուն եւ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Դա նրա ղեկավարած կառույցին հնարավորություն կտա հարավային Կովկասում սահմանափակել Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Արցախի գոյությամբ այս պահին շահագրգռված է Ռուսաստանը, քանի որ դրանով է իմաստավորվում խաղաղապահ առաքելությունը հարավային Կովկասում։ Հուլիսի 19-ին էլ Թեհրանում կայանալու է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի երկկողմ հանդիպումը։ Ըստ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի, եթե Վաշինգտոնի, Մոսկվայի եւ Բրյուսելի շահերը աշխարհակաղակական առումով են Հայաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա առանցքում, ապա Իրանի դեպքում դրանք ոչ միայն աշխարհակաղակական, այլև տարածաշրջանային կենսական նշանակություն ունեն։ Փորձագետները փաստում են, միաբևեռ աշխարհ արդեն գոյություն ունի եւ տարածաշրջանային երկրները փորձելու են կարգավորել իրենց հարցերը համաշխարհային գերտերության հավակնություններ ունեցող Ռուսաստանի հետ։ Միաժամանակ հավաքական արևմուտքը փորձելու է ճշգրտել Իրանի մոտեցումները։ Նանե Պետրոսյան, Ռադիո լուր